Suratu Taha Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Taha ma enzelna aleykel Kur'ane liteşka Taha Ey Resul! Sana Kur'an'ı sıkıntı çekesin diye indirmedik. İlla tezkireten limen Ancak Allah'tan korkanlara bir nasihat olarak indirdik. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا O Kur'an, yeryüzünü ve pek yüksek gökleri yaratan Allah tarafından peyderpey indirilmedir. الرحمن على العرش استوى O Rahman ki arşa hükmetmiştir. Lehu ma fis semavati ve ma fil ardı ve ma beynehuma ve ma tahtes Göklerde bulunanlar, yerde olanlar ve ikisi arasındakiler ve toprağın altında olanlar O'nundur. Duada sesi yükselsen de Yükseltmesen de onun için birdir, işitir. Çünkü şüphesiz o gizliyi de daha gizli olanı da bilir. Allahu la ilahe illahu lehul esmaul husna. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. En güzel isimler O'nundur. وهل أتاك حديث موسى Resulüm, Musa olayının haberi sana ulaştı mı? إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى Hani bir ateş görmüştü de ailesine siz burada durun. Doğrusu ben bir ateş gördüm. Belki ondan size bir kor getiririm ya da ateşin yanında yol gösteren bir kimse bulurum demişti. Nihayet ona gelince kendisine ey Musa diye seslenildi. İnni Muhakkak ki ben senin Rabbinim. Haydi pabuçlarını çıkar. Çünkü sen mukaddes vadi Tuva'dasın. Ey Musa! Ben seni peygamberliğe seçtim. Şimdi sana vahyedileni dinle. İnneni enallahu la فاعبدني وأقم الصلاة لذكري Şüphe yok ki ben, evet ancak ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana kulluk et ve beni anmak için namaz kıl. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Herkes peşine koştuğu şeyin karşılığını bulsun diye neredeyse onu gizleyeceğim. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى Ona inanmayan ve nefsinin arzularına uyan kimseler sakın seni ondan kıyamete inanmaktan alıkoymasın. Sonra Benim için onda daha başka ihtiyaçlar da vardır dedi. Allah onu yere bırak ey Musa buyurdu. Bunun üzerine Musa onu yere bıraktı. Bir de ne görsün? O bir yılan olmuş. Hızla hareket ediyor. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى Allah buyurdu ki, onu al ve bizim huzurumuzda hiçbir şeyden korkma. Biz onu yine evvelki haline döndüreceğiz. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى ve elini koltuğunun altına sok. Başka bir mucize olmak üzere kusursuz, bembeyaz, parlayan ve nur saçan bir el olarak çıksın. Ta ki sana böylece en büyük ayetlerimizden bazılarını gösterelim. Firavun'a git. Çünkü o iyice azdı. Musa dedi ki Rabbim benim göğsüme genişlik ver. Ve işimi bana kolaylaştır. Dilimden de düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Ve ailemden kardeşim Harun'u bana yardımcı kıl. Onunla gücümü takviye et ve onu vazifeme ortak yap ki seni çok tesbih edelim ve seni çok zikredelim. İnneke kunte bina basira. Muhakkak ki sen bizi hakkıyla görensin. Allah şöyle buyurdu. İstediğin sana verilmiştir ey Musa. Andolsun biz sana bir defa daha lütufta bulunmuştuk. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى Bir zaman vahyedilecek şeyi annene şöyle vahyetmiştik. أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني Musa'yı sandığa koy.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 Böylece seni annene iade ettik ki gözü aydın olsun, üzülmesin. Ve sen kazaen bir adam öldürmüştün de seni üzüntüden kurtarmış ve seni birçok belalarla imtihan etmiştik. Nihayet Medyen halkı arasında yıllarca kaldın. Sonra peygamberlik vazifesi için tayin edilen o vakitte bir kader üzere bu makama geldin ey Musa. Ve seni kendim için peygamber olarak seçtim.'' اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري Sen kardeşinle beraber mucizelerimle git ve beni anmakta gevşek davranmayın. اذهبا إلى فرعون إنه طغى Firavun'a gidin, şüphesiz ki o ilahlık iddiasıyla iyice azdı. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى Buna rağmen ona yumuşak söz söyleyin. Belki ibret alır ya da Allah'tan korkar. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى Musa ve kardeşi Rabbimiz doğrusu biz onun bize karşı aşırı davranmasından ya da azmasından korkuyoruz dediler. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى Allah buyurdu ki korkmayın çünkü ben sizinle beraberim işitirim ve görürüm. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى Böylece ona gidin de şöyle söyleyin. Şüphe yok ki biz Rabbinin iki elçisiyiz. Artık İsrail oğullarını bizimle beraber gönder. Onlara eziyet etme. Biz gerçekten Rabbinden bir mucize ile sana geldik. Selam ise hidayete tabi olanlaradır. İnna kad uhiye ileyna ennel azab ala men kezzebe ve tevella. Doğrusu biz öyle kimseleriz ki gerçekten bize şüphesiz azap, peygamberleri yalanlayanlar ve haktan yüz çevirenler üzerinedir diye vahyolundu. Firavun, peki ikinizin Rabbi kimdir ey Musa dedi. O da bizim Rabbimiz her şeye yaratılışını hususiyetleriyle veren sonra da onu muhtaç olduğu şeylerin yoluna sevk edendir dedi. Firavun öyleyse putlara tapan önceki nesillerin hali ne olacak dedi. Musa, onların ilmi Rabbimin katında bir kitapta, lef-i mahuzdadır.'' Rabbim ne şaşırır ne de unutur dedi. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا, فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى O ki yeri sizin için bir beşik yaptı. Onda sizin için yollar açtı ve gökten bir su indirdi. Böylece onunla çeşitli bitkilerden çiftler çıkardı. Yiyin ve hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz ki bunda akıl sahipleri için nice deliller vardır.''